a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i beku neprestanu hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga Amin. Hristo se vazne braće. Vajstinu se vazne se Hristos i objavi nam radosnu tajnu ovoga velikog praznika. Vajstinu je velika i vajstinu radosna tajna koju nam današnji praznik nudi. A da bismo se obradovali tom radošću, moramo makar malo zaviriti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 Uložimo napor i satrimo lukavu zmiju koju je gospod već satro. Najpre u nesebičnom služenju bližnjima pobedimo sebe ljublje. Ukorevajmo i gazimo sebe da bi nas gospod uzvisio. I tako, moleći se,